Plačiai kalbėti apie didįjį Vilniaus Seimą nėra reikalo. Visiems, kam įdomu, aš tiesiog priseksiu prie paskaitos medžiagos. Nežinau, kokią ten dydžio, greičiausiai nuorodą priseksiu. Botiekos monografija apie didįjį Vilniaus Seimą. Kam įdomu, galėsite paskaityti. Bet e, pabrėžti norėtųsi vieną. E, didysis Vilniaus Seimas labai gerai pataikė į laikotarpį, kuomet e, trumpai buvo susviravusi caro valdžia. Turiu omeny spalio mėnesį priimtą garsųjį manifestą, kuris garantavo labai plačias veikimo laisvės. Nu, taip, caro valdžia greitai atsipeikėjo ir iš to manifesto idėjų faktiškai nebeliko nieko. Bet uh, bet, bet e, spėjo Vilniuje sukvies Seimą. Na, rinkimai tą Seimą tai buvo vėl tokie atsiųskit po susipratusių vieną inteligentą iš, iš parapijos ar, ar šiaip iš kokios vietovės. Na tai kas po vieną atsiuntė, kas ten ką rinko, kas, kas nerinko. Normalūs rinkimai buvo neįmanomi. Mm, nei slapti, nei demokratiški, nei dar kokie nors kiti. Tai pasikartosiu, tai greičiau buvo politinių aktyvistų susirinkimas. O ir tiesą sakant, penktų, šeštų metų revoliucija Lietuvoje jį, jį, jį po didžiojo Vilniaus Seimo irgi gavo savotiškų mm, spalvų. Per tuos revoliucinius įvykius Lietuvoje ir čia daugiausiai demokratų partija pabandė tyliai ar nelabai tyliai perimti valdžią, bet perimti valdžią ne Vilnių užkariaujant ar, ar, ar ten Kauno tvirtovę šturmuojant. Ne, paprašiau. Įvesti savo administraciją Lietuvos kaimuose. Konkrečiai mm, kalbant, kaip tai atrodė. Atrodė gana paprastai, kokią turgaus dieną susirenka žmonės į turgų, gerai dar būtų, kad, kad tas turgus sutaptų su, su, su sekmadieniu, kad, kad ir mišas. Na ir, ir tada prie turgaus prasideda mitingas, agitacija, iš anksto pasiruošę žmonės, e, beje žmonės su ginklais, tam, kad apsiginti, jeigu kas nors bandys suimti. Jie sukvečia mitingą ir, ir e, pareiškia, kad reikia pakeisti valdžią, nu kaip ten pakeisti valdžią, tai išvyti rusų raštininką, atleisti, jeigu yra valdinės mokyklos e, mokytoja, kuris taip pat atsiųstas rusas, vietoj jų išrinkti savo žmonės, įkurti kokią nors ten valšiaus ar parapijos tarybą, A, tą pačią progą, jeigu vėlgi yra, išdaužyti pavelnių valstybės monopolio parduotuvę. E, monopolis prekiavo degtinę ir, ir lietuviam Na, ne todėl, kad jau čia taip dėktinė nepatiko ir blaivininkų revoliucija būtų. Ne, tiesiog buvo manoma ir pagristai manoma, kad Rusijos imperija pelnosi, išda pildo iš, iš prekybos dėktinę. Na ir va, sudaužom dėktinę, padarom carui nuostolius. Visą tai dar galėjo užbaigti caro portreto koks nors sudeginimas ar sutripimas. Na, kaip čia pasakius, Kartais tai lengviau pavykdavo, kartais sunkiau, kartais su susišaudimais, e, visko buvo. E, bet toks valdžiaus perėmimas, tai yra naujos valdžiaus išrinkimas, jisai, aišku, ilgai įsilaikyti negalėjo. Anksčiau ar vėliau atkutusi caro valdžia į tokias uh, na, išsivadavusius e, valšius ėmė siuntinėti baudžiamas ekspedicijas, bet kai atvykdavo kokie nors kazokai ir žandarai, jie tenai jau nieko nerasdavo. Dažniausiai ne, ne, ne, ne tik tų agitatorių, bet ir tų, kuriuos išrinko į vietos miliciją ir vietos raštininkus. Jeigu raždavo, tai, tai o ką jam ten pareikšti, ką jis ypatingai blogo pa, pa, padarė. Taip galėjo susidoroti, galėjo ir nužudyti, bet iš principo tai vėlgi buvo smurtinis smūgis, atsakymas į tuštumą. Pagrindiniai veikėjai, na, kai kurie, kurie jau labai ten su revolveriais pašaudė, sakykime, tokie kaip, kaip būsimas, ko gero daugiausiai Lietuvos istorijoje ministro pirmininkų buvęs, ar, ar šiaip ministro asmuo Ernestas Galvanauskas, na, tai po visų tokių nuotikių buvo priverstas e, pabėgti net ir užsienį, tenai studijavo inžineriją grįžo į Lietuvą tik tai paskelbus amnestiją. E, keletą tokių veikėjų buvo sužeisti per, per tuos įvairiausius įvykius, e, bet palyginus su Rusija ar, ar net ir su ta pačia Latvija, smurto kiekis buvo Lietuvoje gerokai mažesnis, nei čia tie valdžia perimantis, nei vėliau slopinantis, kažinko, kaž, kažin kokių kraujo upių neišlėjo. E, tačiau Demokratų partija ir lietuvių tautinis judėjimas pirmą kartą parodė realią savo galę, nes e, kaip bežiūrėti, beveik pusė Lietuvos parapijų ir kaimų buvo įvesta, tegul ir trumpai, va tokia lietuviška valdžia. Tai atvirai pasakius yra labai ir labai daug. Na patys įsivaizduokit, kiek reikėtų dabar kokios organizacijos ir kokių pastangų, kad tą padaryti. Na tiesiog paimkim pusę Lietuvos ir... ir, ir. Dar svarbiau, kad šitos patirtis, tie ryšiai ir tas va, veikimo toks modelis, na, pavadinkim tai revoliucija ir išsivadavimai iš apačios, jis niekur neprapuolė. Jei pažiūrėkime į tai, kas darėsi 18 metų pabaigoje ir 19 metų pradžioj, tai vėlgi matysim tą patį. Iniciatyva iš apačios, išsivadavimas iš apačios. Ne iš Kauno ir Vilniaus atžygiavo kareiviai ir, ir padėjo kažką padaryti, ne patys. Komitetai, milicijos, saviraštininkai, savimokytojai, galų gale, jeigu pavyksta su, sukurti ir nedidelį savo karinį dalinį, tam, kad gintis nuo, nuo visokių e, banditų arba, na jau, 19 metais plėšikaujančių, besitraukiančių iš Lietuvos vokiečių. E, ir nepaisant to, demokratų partija nebuvo sutriuškinta, sakykime, šeštais, septintais ar vėlesniais metais. Mm, irgi galima suprasti, kodėl. Jau minėjau, nesima kraštutinių priemonių ir caro valdžiai, tiesą sakant, e, tam eserų maksimalistų, šiaip eserų, bolševikų, anarchistų ir, ir kitokiam teroro sukūry, kuris prasidėjo 5-6 metais Rusijai. Lietuviai su savo čia tokia mm, nemalonė, bet, bet gana saikinga veikla netrodė pagrindiniais ir baisiausiais e, priešais. Na ir ko gero stipriai klydo caro valdžia. E, infiltracija į tokias organizacijas buvo labai sunki. Na taip, tu galėjai jau ten esantį žmogų bandyti užverbuoti, bet Rusijos na, politinė žvalgyba ji buvo gana primityvi. Telkėsi e, didžiuosiuose miestuose, net ir Vilniui ten tik tai laikinai e, pasienį savi policijos pareigūnai tvarkė nelabai kreipdami dėmesį į tuos ten iš, iš Peterburgo ar Maskvos. Agentūra buvo, čia kaip čia pasakius, vėl per, per, per m, mm, trečias lūpas, bet m, mm, Konstantinas Žukas, jis krašto apsaugos ministro buvo ir atvykęs pirmasis Sovietų sąjungos mm, pasiuntinys, sovietinės Rusijos atstovas dar ten, į Kauną, jisai, na, jam pranešė, kad štai 13 13 aptiko bolševikai savo archyvose agentų, kurie išdavinėjo ir kurie dirbo mm, caro, caro valdžiai. 13 iš lietuvių, va čia tautinio atgimimo ar panašių veikėjų. Na, vienas, kuris buvo jo asmeniniu priešu, tai, tai Juozas Purickis, tai jau Konstantinas Žukas nenuslėpė savo memoaruose. Mm, paminėjęs. Na, Purickis, ten buvęs kunigas, išėjęs iš kunigų, toks daugiau kaip žurnalistas pagarsėjęs, pa, ypač pagarsėjo per vadinamą kokaino skandalą ar sacharino skandalą. Mm, bet čia jau, taip sakant, nepriklausomos Lietuvos mm, jo aferizmo laikai. Iš kitų tokių tartinų agentų. Na, įtarinėjo, kad, kad Eduardas Volteris galėjo būti, bet Volteris jisai archeologas, rusas, tiksliau vokietis, na ir, ir labai iš čia prie lietuvių tautinio atgimimo nei priartėjęs, nei ką išduoti galėjo. Konstantinas Olšauskas, sunku pasakyti, ar jis buvo agentas, ar tiesiog šiaip mėgo skūsti. Ir išdavinėjo penktais, šeštais metais, tame tarpe ir, ir, ir iš pažinties paslapti laužydamas Martina Yčia įtarinėjo, kad jisai čia toks susijęs su Ohranka žmogus. Na, ką ten beitarinėtų, tokiam judėjime ir tokioj masiai 13 agentų, kurie dar, dar ir išsimėtė ir, ir toli gražu ne, ne vadovai. Na, tai čia gana, gana menkas e, skaičius ir tikrai infiltracija nebuvo labai didelė. Tai dar pasikartosiu, dalis vadovų dvarininkai, jūs su jais taip lengvai nesusidorosi, tas irgi buvo tam tikra apsauga. Kai kurie iš jų dvarininkai, dvarininkai, bet dar ir turtingi dvarininkai, kaip Vileišiai, e, ypač Petras Vileišis. E, organizacijos apčiuopiamos tiesiog neįmanoma rasti, įrodymų trūksta teroru nelabai užsiima. Na, tai to, tokia organizacija ir, ir sunku sugaudyti, sunku įrodyti ir galų gale na, nelabai reikia, kad tik blogesnių neužsiveistų. Šitą tegul savo daro, ką, ką jie čia nori. E, na, ne, nebūtinai, ką jau taip nori, bet galima šiek tiek žvelgti į tokį veikimą pro pirštus. Na, o ką, kągi darė ir kogi čia norėjo Lietuvos e, politikai – Pirmiausia, taip, e, legalūs laikraščiai imami leisti ir, na, jau minėjau, ketvirtais metais Vilniaus žinios, bet jas ten taip terorizavo, kad, kad nieko ypatingai gero iš jų ne, neišėjo. Cenzūra terorizavo. O, o dar vėliau prasidėjo peštynės tarp, tarp e, Vileišio, e, na, kurie ir finansavo ir tiesą sakant, kurie savo lėšom tą, tą laikraštį leido. Tarp Vileišio ir Povilo Višinskio. Jisai ten pasitraukė, nesutarė, žodžiu, dėl, dėl laikrašio krypties. E, dar gal svarbesniu, tiksliau negalo, garantuotai svarbesniu, buvo 1906 metais imtas leisti Vilniuje Lietuvos ūkininkas. Lietuvos ūkininkas, tai jau čia tiesiai šviesiai buvo Lietuvos demokratų partijos rankose esantis laikraštis. Prie to laikraščio ėmė vienytis mm, Lietuvos valstiečių sąjunga, na ir jie truputį uh, E, kaip čia pasakius, e, tam tikrų nesutarimų su, su demokratų partija kilo. Bet tuos nesutarimus įveikė. Įveikė bendroji be, be, be, bendram su, suvažiavime, apsvarstė savo nesutarimus ir po to tas demokratų partijos ir besikūrančių valstiečių mm, dviratis ar duetas pasidarė tokiu nuolatiniu. Vėliau tai peraugo į Lietuvos valstiečių sąjungos, Lietuvos socialdemokratų liaudininkų, na, galiausiai tiesiog va, e, liaudininkų partijos išaugimą. E, tačiau po šeštų metų, tiksliau šeštais metais, e, po, po dar revoliucijos metu, buvo nuspręsta parašyti naują, aiškę ir, ir konkrečią demokratų partijos programą. Ji ir, ir buvo E, parašyta. E, Grinius e, Kazimiras, Jonas Vileišis ir Povilas Višinskis, pagrindiniai jie ten tos programos kuriejai buvo. Ir kogi jie norėjo? Jie norėjo autonomijos Rusijos sudėti. Ai, kodėl jie visi tos autonomijos nori? Pavyzdys labai neblogas buvo. Tai Suomijos didžioji kunigaikštystė, e, kurioje iš tiesų buvo sava kariuomenė, suomių kalba valstybinė, net svorio matai, sava valiuta tenai, siena su, su, su Rusija. Na, tiek, kad taip va, Rusijos kaip ir sudėti. Sava kariuomenė Suomijoje, su, savos mokyklos, viskas savo. Tai kol buvo Aleksandras III, kuris mėgo elementariai Suomijoje vilose ilsėtis, atostogauti, polsiauti, atitrūkti nuo Sankt Peterburgo. Tai ten viskas kaip ir buvo gerai ir dabar išlikę paminklai Aleksandrui e, III ir, ir tiesą sakant ir ankstesniem caram. Konstitucija su Suomijos e, didžioji kunigaikštystai veikia, parlamentas savo. Bet Nikolajus II pradėjo ten tą Suomijos autonomiją žeminti, niekinti, o galiausiai nusirito iki to, kad faktiškai inkorporavo Suomiją, faktiškai, ne juridiškai, į Rusijos sudėtį su rusų kalba, ten su, su tiesioginiu policiniu valdymu. Na, Suomio atsakas buvo paprastas. Priešintis taikiai, o po to ir netaikiai, ir teroro užsijimti. Nušauti vieną kitą rusų aktyvistą na, bendrai ruoštis valstybės nepriklausomybė ir pasiruošė. Rusijoje revoliucija, Suomija paskelbė nepriklausomybę. Ir nors bandė bolševikai, o vėliau ir Stalinas, taip jam tą Suomiją sunaikinti ir, ir nepavyko. Išliko iki šių dienų. Na, Suomijos istorija Suomijos istorijom, o Lietuvai, e, Estam, Latviam ir tiesą sakant net ir daliai Lenkų, va tas pavyzdys, kad štai šitoj viduramžių dinozaurė archaikoje gali būti sėkmingai. Beveik šimtą metų štai va tokia federacinė, konfederacinė didžioji kunigaištystė, tai buvo pavyzdžių, kurio reikia siekti. E, kitos idėjos e, buvo respublikoniškos, kad reikia savivaldybių rinkimų, reikia Seimo, kad Seimas valdytų Lietuvą. Beje, kaip taip, kaip, kaip, kaip ir Suomijai. E, turi būti lygybė ir asmens laisvė, Na, su tuo irgi gal čia jau tais laikais mažai kas ginčytųsi. Turi būti rimtos socialinės garantijos darbininkam. Tai yra 8 valandų darbo diena, socialinis draudimas ir, kas svarbiausia, valstybinė darbo inspekcija veikianti. Na, tiesą sakant, kiek jau metų praėjo? 114. Taip šitą programą socialinių garantijų Lietuvoje yra ir neįgyvendinta iki šių dienų. Na, truputį gėda būtų galima sakyti. Na, manau, kad netruputį. truputį. Rimtai gėda. Karinė tarnyba turėjo būti dviejų metų ir tarnaujama atliekama tik tai Lietuvoje. Na, su visu tuo net ir didžiausi konservatoriai demokratų partijoje galėjo sutarti ir pritarti. Bet buvo vienas klausimas, kuris ypač paumėjo prisijungus Lietuvių valstiečių sąjungai. E, tai buvo tai, jog šeštų metų programoje buvo numatyta žemės nacionalizacija. Kitaip tariant, visa žemė turi būti e, perimta valstybės. Tiesa, jie nesiuošia kurti kolhozus ar kokius tarybinius ūkius, kibucius ar, ar dar kokias ekonominės nesąmonės. Ne, jie norėjo perimti žemę ir ją tada išdalinti valstiečiam, bet ne, ne amžinai nusavybė, o tarsi tokiai amžinai rentai. Mm perdalinimas, radikalus žemės perdalinimas. Beje, demokratai šiuo požiūriu tai irgi buvo žmonės tokios e, romėniško atvirumo. Jie jau pirmoji savo programoje dar antrų metų buvo įrašę gražų sakinį, e, kuris kelbė, kad demokratų partija dvarininkų ir kunigų negina. Na, šaunuolį, kad negina, atvirai viską išdėstė, e, bet šeštais tai jau čia ne, ne ta žodis kaip negina, čia jau, galima sakyti, ruošiasi ir dvarininkus, ir kunigus tiesiog sumedžioti. Aišku, kad bendradarbiavimas, sakykime, besikūriančių labai aktyviai po šeštų metų prasideda katalikiško, krikdemiško organizacijų kūrimasis. Tiesiog sprogimas jų savotiškas. Bendradarbiavimas su demokratais ar kairiaisiais, na, buvo švelniai tariant nekoks. Cicilikais, parmazonais ir dar dievo žino kokiais bedieviais, tiesiog iš bažnyčių ambonų mm, pavadindavo, sutarimo nebuvo, na, iš kitos pusės gal ta konfrontacija neperaugo į tie, kad pradėtų caro valdžiai skūsti ir, ir e, šitokių nukreipimų nebūtų. E, demokratų partijos viduje na, brendo tam, tikras, e, nesut, tam tikri nesutarimai. Lenkijos pavyzdžių bandė organizuoti čia Basanavičius su, su, su Vileišiais bandė organizuoti lietuvių tautinių demokratų judėjimą. Na, nelabai priorganizavo, bet vėliau jisai, jisai, jisai prisišlėja prie, prie, prie tokių na, dešiniųjų daugiau pažiūrų e, judėjimo. Na, o pagrindinis e, lūžis vyksta va, dėl tos mano minėto žemės nacionalizacijos, nes šito, dėl šito neapsikentė ten tiek daktaras toksai Juozas Bagdonas, e, tiek ir Antanas Smetona. Jie šiaip jau, na kaip keistai betrodytų, nes mm, šeštais, septintais metais jie jau buvo suvokiami tokie kaip Basanavičius ir Smetona, kaip senoji karta. Na, kokia jie ten senoji karta, 40-mečiai žmonės, bet jie ne tik, kad senoji karta, jie dar ir se, se, senoji politikų karta, kurie nesupranta naujovių, va, tokie apsamanėję, ką ten su jais kalbėsis, na, tie savo ruoštų savo mintis dėstė. Smetonos pagrindinė mintis buvo, kad jeigu mes čia imsim tą žemę, nacionalizuosim, e, perdalinsim, tai mes sugriausim žemės ūkį Lietuvoje tiesiog garantuotai. Na, Tam buvo asmeninių sumetimų, ne, ne asmeniniai dvarai, nors jis taip e, vedęs e, Bajoraitę, mm, bet, e, bet, bet kas kito. Jisai dirbo Žemės banke ir, ir na, nacionalizacija ten ir tą banką ir, ir Žemės uh, ūkio kreditavimą ir, ir viską sugriautų ir taip pat kaip ir asmeninis Smetonos gyvenimą. E, kitas teiginys Smetonos ir jo pasiekėjo buvo tas, kad sėkmingų Žemės ūkio vienetų gali būti tik tai didelis. Na, nemažiau kaip ten šimtas, na, porą šimtų jau čia mažiausiai ir, ir O dar geriau, kad 4-5 šimtai hektarų. Tai, tai šitoks gali sauliaisti ir e, technikos naudojimą, ir trašas, ir melioravimą. O jie išskaidėt viską ten po tuos 20 hektarų, tai nu, jie su arkliukais ars, nieko ten geriau negyvens, gal dar net ir blogesnis gyvenimas pasidarys. Logikos tame buvo, bet Smetona ir e, mano minėtas Juozas e, Bagdonas, jie ignoravo tai, ką tuo metu siūlė Mm, visi kairieji, demokratai ir šiaip visi, kas tik tai netingėjo. Tai kooperacija. Taip, tegul turi po 20-30 hektarų, bet valstybė gali skatinti kooperaciją, gali ir patys kooperuotis. Kitaip tariant, e, sujungti savo pastangas. Vienas traktorio nenusipirks, o dešimt ūkininkų gali ir nusipirkti. Kodėlgi ne? Na, matyt, teisybė buvo ir vienų, ir kitų pusė, kaip visada, vienom sąlygom vienas modelis, stambių to ūkių, čia Prūsijos žemės ūkis va tokiais rėmėsi. E, kitas va tų fermerių, čia daugiau buvo orientuojamas į Jungtinės Amerikos valstijas, į jų ten, ten tų fermerių ūkis. Na, Matyt, kad teisybė buvo savotiškai ir vienų, ir kitų pusėj. Bet sutarti dėl nieko normaliai negalėjo ir septintais metais vyksta demokratų partijos kilimas, atsiranda e, naujas judėjimas. Jie leidžia laikraštį, e, laikraštį leidinį e, Viltis ir dėl to jie įmami vadinti Viltininkas. Na, šiaip tai taip, jų lyderis Antanas Metona. Dar vėliau, tai jau po nepriklausomybės atgavimo, iš tų viltininkų susiformuoja, suformuojama tautos pažangos partija. Na, o galiausias rezultatas Lietuvių tautininkų sąjunga. Bet čia jau tik tai 1924 metais. Bet tas lūžis septintų metų jis, na, galima sakyti taip, galų gale atveda prie 27. Po 20 metų perversmo ir Seimo išvaikymą. Šitas e, skilimas jisai na, demokratų partiją padarė dar kairesnė negu buvo, nes pasitraukė ir tie, kurie bandė vienaip ar kitaip balansuoti. Ir jau 12 metais naują demokratų partijos programą, kai priėmė, tai ten jau buvo, sakyčiau, rimtas socializmas. Na, ją tik 14 patvirtino, na, pačiu laiku karai prasidėjęs, vat, ir prasidėjo socializmas. E, bet gerai, kas, kas tai 12 metų programai buvo? Pirmiausia, demokratija plačiausia visom prasmėm. Toliau, e, gamybos priemonės turi priklausyti visuomeniai. Na, čia jau buvo toks rimtas marksizmas ir tos gamybos priemonės, tai tiek žemė, e, tiek fabrikai, tiek šiaip kapitalas. Ir taip jau įvardinus visą tai, ką jie siūlė, tai būtų už tokį liaudės socializmą. Ne biurokratinį socializmą kaip e, komunistai, ne kokį nors ten, ten ne, neaišku federacinį socializmą mm, ar sindikato socializmą, o liaudės socializmas. Valstybė kaip pagrindinis žaidėjas, bet žaidėjas, kuris pripažįsta valstietė pripažįsta darbininką ir rūpinasi, kad jo niekas ten taip ir neskriaustų, niekas neišnaudotų. Na, šiaip žiūrint, taip, apie septintus, devintus metus susiformuoja tos trys pagrindinės jėgos, kurios vėliau darė įtaką visai Lietuvos istorijai, visą tarpukarį. Tiesą sakant, ne, net ir vėliau, ir, ir sovietų ir nacijų okupacija, ir rezistencija, ir išeivijai. Šitos trys srovės egzistavo, tik egzistavo skirtingais pavadinimais, dažnai su, su kitais vadovais, bet jos buvo. Na tai tos srovės, va, mano minėti, dar Lietuvos demokratai, kurie pamažu jungiasi su jau mano minėtais valstiečiais, ten ūkininkai, su kuo jie tik tai nesijungia, su, su socialistais įvairiais ir virto lietuvių mm, na, nusaikiai kairiais liaudininkais. Kitas sparnas. Tie mano tokie savotiški konservatoriai, bet labai savotiški, jokie jie čia ne konservatoriai. Konservatoriai tai tie, kurie nenori, kad jokių permainų, ypač socialinių ir kultūrinių vyktų. Čia kas kito. Na tai saliginai pavadinkim juos e, smetonos pasiekėjais, na taip negražiai skamba smetonininkas, busimais tautininkas, pavadinkim taip. Ir greta jų m, mm, vystėsi mano minėtas E, krikščionių demokratų judėjimas. Na, tas pirmas e, bandymas sukurti e, sukurti vaižganto įtakoje esančią ir kelių kunigų krikščionių demokratų susivienimą, jisai baigėsi niekais, privertė nutraukti veiklą. Ir tos veiklos programą parašė ir 3-4 atsišaukimus paskelbė. Mm, tie, tiek, tiek ir nuveikė. Bet, bet, nepamirškite, kad šitie laikai, tai Nu, buvo gana tokie e, rimti. Popiežius Leonas XIII e, priėmė, taip sakant, garsoje, garsiai encikliką, nepriėmė, paskelbė, e, Rerum Novarum, kurį ir tapo krikščionių demokratų ideologijos pagrindu. Kitaip tariant, pripažino, kad egzistuoja modernus socialinis konfliktas tarp išnaudotojų ir išnaudojamų, jeigu jau Markso terminais e, kalbėti. Na ir tą konfliktą galima spręsti be revoliucijų ir, ir kraujo praleimo. E, ir bažnyčia, bei bažnyčia, su bažnyčia susiję veikėjai na, neturi teisės tiesiog likti e, nuo šalyje šito klausimo sprendimo. Na ir neliko nuo šalyje. E, partiją kurti nei galėjo, nei norėjo, nei viskupai leido, bet niekas nedraudė kurti organizacijos, kurios, sakykime, ką nors globoja. Ne tai, kad nedraudė, net, net ir skatino. Na, ir čia buvo ta niša, kurioje pasireiškia lietuvių krikščionių demokratų judėjimas. Ne partija dar, tiesiog judėjimas. Kągi jie čia taip sugalvoja kurti. Ir jei pažiūrėti kūrimo datas, tai, tai taip. 5, 6, 7 metai tiesiog buvo tokių organizacijų sprogimas. Švento Juozapo e, drau, brolyje, draugija skirta darbininkam. Mm, Šventų Zitos draugija, Zitietis, tarnaitės globoja. Mm, jaunimui mm, skirta tiek, na čia kiek vėliau, 11 metais ateitininkų organizacija įkurta, bet 7 pavasarininkai įkūrėmi. Tiek šiaip jaunimui, tiek akademiniam jaunimui organizacijos sukuria Švento Kazimiero draugija penktais metais, labai didelę įtaką dariusią Saulės draugiją. Saulės draugija buvo švietimo skirta, jie už suaukotus pinigus dažniausiai lietuvių išeivių statė gimnazijas ir, ir tame tarpe Kaune iki šiol stovi. Būtent čia jų e, nuopelnas bandė sukurti tinklą tokio alternatyvaus valstybei katalikiško švietimo. Gimnazijų, progimnazijų, tiesiog e, mokyklų. Ir sekėsi e, gana e, ta kūryba tokia neblogai. Reikėtų dar paminėti, kad jie stengiasi sukurti e, Na, na tai taip, taip, kur, kur jau čia be to Lietuvių katalikų blaivybės draugija, jį taip pat e, atsidūrė. Jų rankose Žagrės organizacija žemdirbėms skirta mm, ir labai reikėtų pabrėžti, na, be Žagrės dar ūkininkų sąjunga, mm, tiesa, ūkininkų sąjunga jau čia nepriklausomybės metais, bet ypatingai e, svarbi, na, svarbi miestams svarbi, e, buvo darbo federacija arba e, federantais juos vadindavo tai savotiškos katalikiškos profsąjungos Be viso to, prie kiekvienos parapijos, po kokius ratelius, na, žinot, ten ir adoruoja pirmišės, ir chor, chorai gėda, ir, ir vargonininkas kokią nors draugiją, ir taip toliau, taip toliau. Visokios labdaringos organizacijos, visokiausi leidiniai, leidinėliai, laikrašiai, mm, laikraštėliai, na, turbūt garsiausias čia gal jų ir, ir e, Viltis 7-15 leistas, e, Vienybė ilgai ilgai leista. Viltis e, kurį laiką ir tų smetonininkų, kaip čia pasakius, iki 13 metų. E, na, garsiausias, e, tiesa, po išvadavimo ir, ir tarpukarį tevinės sargas – nedėldienio skaitymai tiesiog buvo, buvo ir, ir, ir toks savo sekmadienį skirtas. Tai čia leidiniai, kurie jie labai tik tai formaliai buvo kažkaip katalikiški ar religiniai. Ne, jie, jie, jie buvo skirti visuomenės švietimui ir švietimui gana rimtam. Na, ateitininkai savo leido, ateitis ten, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Bendrai kalbant, tai, na, jų šitokios organizacijos, tokia partiniai judėjimai, na kaip juos čia įvardinti, tai skėtinės vadinamos organizacijos, kuomet prikuriama daug mažų nesusijusių tarpusavį išoriškai organizacijų skirtų vat, konkrečių interesų atstovavimai. Ar tarnaičių, ten darbininkų, jaunimo, t, t, t, t, t, t, blaivininkų. Bet jas visas suvienyje viena, kaip sakant, jėga, viena idėja. Na, o Lietuvos atveju tai tiesiog katalikų bažnyčia parapijų tinklai ir dvasininko ryšiai niekur neišnyko. Ir nors tos dvasininkijos buvo visokios, buvo parsidavusios sarui, buvo sulenkėjusios, bet jaunoji karta, ypač va, kokios ten Kauno seminariją baigė, na tai jie beveik visi buvo tokie žmonės, kurie ne tik sielų ganimą užsiėmė, bet rūpinosi ir, ir savo parapiečių ir kūną išganimą. Tai bandant kažkaip čia apibendrinti visą tą raidą, galima pasakyti, kad Lietuvoje mm, gana greitai, gana anksti susiformavo trys e, politinės mm, partijos, trys politiniai judėjimai ir jie visi na, rėmėsi gana tokiu skirtingais veiklos modelis. Tie smetonos pasiekėjai, jie greičiau buvo, na jau tada, tokie žmonės vadistinės partijos. Kad štai jie e, labai dideli eruditai, autoritetai, jie tiesiogiai bendrauja su, su liaudimi, jokios ten didelės organizacijos ir partinės biurokratijos jiem nereikia. Jam užtenka leidinių ir per juos reiškiamos valios. Vėliau per steigiamą Seimą ir rinkimus e, pirmą ir antrą Seimą paaiškėjo, kad tai yra partija, na tokia, kaip čia pasakius, galva be kūno. Lyderė yra, o partijos nėra. Nieko, nieko gero iš to jiem neišėjo. E, Demokratų partijos su savo tuo tokiu organizacija be organizacijos. E, turėjo pliusų, kaip minėjau, sunku sunaikinti tokią, bet turėjo ir minusų, per nelyg išklerusi struktūra. Net, net laikė pirmo pasaulinio karo iššūkio. Tiesiai šviesiai taip galima įvardinti. Tuo tarpu e, krikščionis demokratai, jie turėjo geriausias perspektyvas, bet neturėjo iki nepriklausomybės atgavimo galimybę veikti net ir pogrindį. Na, čia didelis paradoksas, bet, bet buvo taip. Dar turbūt savotiškai juokingiau, kad šitas mūsų partijų augimas, jis labai turėjo mažas sąsajas e, su Rusijos tokiu saliginiu demokratėjimu. Kągi aš čia turiu galvoje? Turiu galvoje be abejo caro manifestą. Penktais metais paskelbė Nikolajus II, nei, na, ne, ne tai, kad nei iš jo, nei iš to. Pagal seną stilių spalio 30, šiaip spalio 17 dieną. Ką jisgi paskelbė? Kad e, paskelbė asmens neliečiamybę. Leido. Negalima suiminėti šiaip savo be teismo ar įtarimo. Žodžio laisvė. A, kalbė, ką nori, rašy, ką nori, spausdink, ką nori. Sąžinės laisvę paskelbė, bet kokią religiją galima išpažinti. Dar daugiau sąjungų, susirinkimų ir politinių organizacijų laisvę. Kurk partijas, kokias tik tai nori. Ir kad jau visai, taip sakant, Uh, iš laimės širdis apsalto paskelbė, kad bus sušauktas atstovaujamas susirinkimas, kitaip tariant, bus dūma. Parlamentas bus, nei daug, nei mažai. Na, carą privertė, privertė dėja. E, Nedėja, kad privertė, bet dėja, kad jisai suvokė, kad jį privertė tai pasielgti. Jo, jo norai buvo gana kuklus. Įvesti karinį valdymą, paskirti laikinai karinį diktatorių, kuris visus šitos revoliucionierius ir maištininkus išaudytų. Į tuos diktatorius jis numatė kariuomenės vadą savo dėdę Nikolajų Nikolajevičių Romanovą. Na, jie vienas prie kito tai įdomiai atrodė. Nikolajus mažesnis, tas aukštesnis, su barzda toks labiau kariškas. Na ir vadindavo tą Nikolajum, o jau Nikolajų antrąjį Nikolašką kaip santykiai buvo tarp jų šiaip sau. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad ėmė įtarinėti, kad tas Nikolajus Nikolajevičius perversmą ruošiasi mm, surenkti 15 ar 16 metais karo metu ir jį iš, iš vyriausių kariuomenės vadų pašalino, caras pats pasidarė vyriausių kariuomenės vadu, tuo išsikasdamas savo galutinai duobę. Nes iki tol tai dar galėjo visas nesėkmes suversti ant savo dėdės, o kai pats pradėjo vadovauti ir kai pasipylė pralaimėjimai, na tai jau jokie dėdės nebepadėjo. Bet penktais metais jisai išsikviečia savo dėdę su, su tą idėja. E, dėdė pareiškia, kad jisai nusišaus vietoje, jeigu nebus e, padaryta nuolaidų judėjimui. Jeigu nebus va, tokio manifesto. Palaiko jį ir ministras pirmininkas Sergejus Vytė. Na, carui tiesiog privertė. Jisai manifestą paskelbė, bet jo laikytis nesirašė ir e, tiesą sakant, jo ir nesilaikė. Beveik niekada ir niekaip. Tiesiog taip, čia ir tos laisvės visokios yra, bet dabar sudėtingi laikai, dabar e, karinis tiesioginis valdymas, karo būklė, dėl to viską tvarko kariuomenė be jokių teismų. Esmė asmens neliečiamybė kažkur kažkada bus, bet ne šiandien, ne dabar. Teismai ten ir sąžinės laisvė taip pat bus, bet vėlgi ne, ne, ne čia ir ne dabar. Ir e, tiesą sakant, tas manifestas buvo labai stipriu politiniu ėjimu, leidusi šiek tiek apsiraminti Rusijai. Galima sakyti, po jo mm, na, pralaimėjo, pralaimėjo Rusijos revoliucija. Arba bent jau ėmė judėti žemyn. Nes atsirado manifesto remėjo oktebristų judėjimas – atsirado konstitucinių demokratų tarsi partijos užuomasgos, kurie nenorėjo perversmų, nenorėjo revoliucijų, norėjo, norėjo konstitucinės monarchijos. Deja įtikinti carą, kurį va, privertė tai pasielgti tokio šantažo uh, būdu su revolveriu prie, prie, nu, prie savo kaktos, na, jog reikia konstitucijos, nepavyko. Bet, uh, kaip žinote, Rusijoje Dūma buvo sušaukta, uh, Dūmos rinkimuose galėjo dalyvauti visi užregistruoti, tai yra nekilnojimą turtą ar pastovų užsiemimą kažkokiai vietoviai turinti žmonės. Va čia buvo bėdų Lietuvos politikam, nes dauguma nei kokio turto, nei, nei pastovaus užsiemimo, nei iš viso mm, kur nors priregistruoti buvo. Buvo sušauktos viena po kitos keturios dūmos ir skyrus trečią visos jos buvo paleistos. Paskutinė iš viso caras iškretė didelę šunybę Rusijos ateičiai. Jisai prasidėjus vasario revoliucijai nieko gudriau nesugalvojo, kaip paleisti dūmą. Išvaikė dūmą. Dūmą tai jis išvaikė, bet uh, pats atsistatydina, priverstas buvo. Ir, ir kuo viskas baigėsi. Dūmos komitetų susirinkimas uh, pabandė tarsi perimti valdžią. Uh, na ir ėjo tas susirinkimas kaip laikinoji vyriausybė. Bet žinote, nei visuomenės, nei teisės požiūrių, na kokia čia uždaryta viskas, dūmos nėra, naujus rinkimus reikia skelbti. Karas, revoliucija, bolševikai besiveržiantis į valdžią, o čia nėra parlamento, kaip per didžiąją Prancūzijos revoliuciją, nei konvento kokio, nei nacionalinės asamblėjos, nieko nėra. Komitetai susirinkę atstovai kažkokie. Na tai legitimumas ir buvo toks, kad kas norėjo, ta, tas bandė laikinąją vyriausybę nugriauti, m, mm, kelis mėnesius dvivaldystė ir, ir atvedė viskas prie to, ko atvedė. Dauguma rusų numojo ranką, buvo pasiryžę priimti bet kokią valdžią, kad tik tai kokia nors tvarka būtų. O tai ir atėjo tvarkos mylėtojai su Leninu prieš akį. Jau, jau kad įvedė tvarką, tai įvedė. Na, bet čia Rusija ir, ir ateity. Tuo tarpu pažiūrėkime kaip tai paveikia Lietuvą. Taigi taip, rinkimai į parlamentą, atrodytų visi politikai turėtų šokti, bėgti ir dalyvauti. Na, šokti ir bėgti, tai gal šoko ir bėgo, ir su dalyvavimu buvo labai ir labai sunku. E, kodėl taip nutiko? Na, visų pirma, renkami tik tai vyrai, jau kaip minėjau. Jie renka tik tai vyrai ir tik tai suaugę vyrai. Nuo 20 berots ten, ten 4 metų. E, bet nėra jokių nacionalinių rinkimų yra rinkimai luominiai ir yra etapiniai tokie rinkimai. Kaip tai atrodė? Na, pirmiausiai susirenkama valšiuose ir iš savo tarpo išsirenka tie valšiuose ūkininkai, tiesiog savo įgaliotinius. Tie įgalio, įgaliotiniai atvažiuoja į ujezdus, į apskritis ir savo susirinkime ten vėl išrenka iš savo tarpo atstovus. Tie atstovai tada jau suvažiuoja į guberniją ir tik gubernijoje išrenka savo atstovą į dūmą nei ten kokia agitacija leidžiama. Partijos oficialiai niekaip nepavyko išsikaulit net kadetam, kad, kad legaliai leistų veikti. Net, net su Stolypinu ne, ne, nepavyko sutarti. Renka pagal vadinamas kūrijas, o kūrijas tai luominį susirinkimai. Na, iš Lietuvos stačiatikai, dvasininkai visada – privalėjo, turėjo ir išrinkdavo savo atstovus į dūmą. Nors kiek tų stačiatokių dvasininkų dėl dievo meilės. Valstiečiai savo kūrį renka, dvarininkai savo. Iš pradžių tie gal skirtumai nebuvo tokie ryškus, bet vėliau, tai čia jau į trečią dūmą renkant, Stolypinas taip pritvarkė, kad ten uh, vieno valstiečio, uh, atsiprašau, vieno dvarininko balsas buvo vertas uh, beveik uh, dviejų šimtų, šimtų valstiečių balsų. Tai čia net ir tuo požiūriu nerinkimojo ka ka kažkokia nesąmonė. Uh, na, kaip minėjau, jokia agitacija neleidžiama, nei spaudoj, nei spaudoj, nei dar kur. Čia lietuvi dar įsigudrindavo, ten Mikas e, Petrauskas važinėdavo su koncertais, tai tik gubernatoriaus leidimą gavus ir koncertą surengia, žmonės susirenka, jo pirenka, jo baigoj ten šiek tiek pagituoja. Net plakatų neleidžia jokių ten agitacinių. Na, na grubiai tariant, informaciniai dykvietiai e, bandoma, bandoma kažką surenkti. Kaip tie rinkimai vyksta, tai yra čia kaip anegdotas. Kaune, Kauno gubernija susirinkę, sutarė mm, lietuviai su žydais kartu balsuoja, koaliciškai, kad, kad kaip nors ten savus iškelti, tai a, vaižgantas priesaiką duoda, jeigu ten balsą netaip paduosi, tai tu ir velni savo dušę atiduosi žydus priverčia karmelitų bažnyčioje prisiekti, kad jie gerai balsuos. Jau nueina balsuoti, prisimena, kad žydam ties priesaikos bažnyčioje nieko negalioja, reikia į sinagogą eiti. Nueina į sinagogą, prisiekia, nubalsuoja. Balsuoja su tais prakeiktais ten mediniais kamuoliais juodais ir baltais. Ilgiausiai trunka, e, jokio ten slaptumo, jokio lygumo. Na, šiaip taip kažkokius kandidatus išrenka. Pririnko ypatingai pirmą dūmą, iš tiesų ji buvo gan tokia gal demokratiškiausia, tiškiausia. Iš Lietuvos buvo išrinkti bendrai dūmoje virš 500 atstovų, na iš Lietuvos e, kiek ten 22 buvo išrinkti, išrinkti 10 lietuvių. Na, asmenis visokie, atvirai pasakius skaitant tų veikėjų tokio oficialų albumą, albumą nuotraukos ir biografijos, tai pora lietuvių buvo tokie, kad jų, jų visa biografija tokia, kad sėdėjo kalėjime metus. Marijampolės kalėjime už politinę veiklą pasodintas buvo. Na, daugiau nieko apie jį. Veikti kaip viena frakcija ir per mažai, ir nesusikalba, ir nenori, neveikia. Niekada lietuviai nesugebėjo. Nu, dūmas, dūmas, bent kokią nors tenai tegul visi kartu, bet į vieną nueitų, ne? Kas pas Trudovykos, ten bolševikų tokia atlaiša, e, kas pas, pas Detus, tiesą sakant, pas tuos daugiau, mm, kas vakarų pakraščių buvo ten tokia frakcija, tai tenai daugiausiai susirinko. Tiesa, ta pirma dūma tai pademonstravo visą, visą Rusijos imperijos politinį, taip sakant, absurdą e, nėra dūmai pastato. Tai paskiria Taurydės kunigaikščio rūmus, pats Paterinos antrosios e, meilužio rūmus, oranžeriją paskiria, ten pristato e, tribūnų. Na, oranžerijai garsas baisiausias. Kai pradeda trypti, švilpti, tai viskas užė. Trečios dūmos metu laimiai ten kažkaip pertrauka buvo ryšėję ar, ar, ar naktis sugriuvo visos tos tribūnos. Būtų dar, dar ir užsimušę. Nepritaikyta nieko, kalba kas ką nori, kaip nori, nei reglamento, nei, nei darbo komisijose, nei komitetuose. Na, greičiau jau tai buvo toks šau labai geras spaudai geltonai spaudai. Diskreditavo tiesiog ir demokratiją, ir, ir, ir pačius deputatus, ir įstatymų leidybą. O iš kitos pusės, na, kuo užsiimti parlamentai turi? Įstatymus leisti. Tai va, caras taip pat tokią teisę turi. Gali išleisti statymą, jeigu caras nepasirašo, jis negalioja ir negana to, caras pats gali išleisti statymą. Nu, kaip atostogauja kuomet, ar, ar išvaikytas, ar uždaryta dūma. Labai gerai. Biudžetą tvirtina ne, ne Rusija. Rusijos dūma biudžeto netvirtina. Ką dar daro parlamentai? Kontroliuoja valstybės aparato veiklą ir va ministrus skiria. E, biurokratinių organizacijų vadovus prižiūri. Visur prižiūri, išskyrus Rusiją tenai ministrų taryba neatsakinga, neatskaitominga, biudžetas galų gale trečioji dūmai sutarė, kad dalį biudžeto tiek jau to, jau jūs tvirtinkite, skirtinkite. Švietimui, kur skirti ten tokiu. O rimtą biudžetą, tikrą, Čia viską caras pinigus paskirsis. Ir jo ministrai, ne jūsų, tai reikalas. Na, kitai pavadinti kaip penktas ratas vežime, o taip ir vadino tą dūmą ir, ir neišeina. Beje, pirmą dūmą praminė uh, liaudės įniršio dūmą. Na, liaudės įniršio, kad ji nelabai ilgai ir dirbo. 72 dienas dirbo, po to e, prasidėjo Rusijai pogromai, Odesai, Tomskė, na, mušo tarsi komunistus ar revoliucionierius, o realiai tai kas po ranka pakliuvo žydus daugiausiai ir plėšikauja. E, pradėjo protestuoti Dūmą, na ir baigęs tuo, kad, kad e, jį nusprendžia pati išskirstyti, vykti į Suomiją, į Vypūrį arba Vyborgą ir tenai tęsti savo, savo, savo veiklą. Na, bando revoliuciją su, sukelti pabėgti iš sostinės ir sukelti revoliuciją. Nepavyko nieko iš to. E, dūma buvo galų gale, kaip sakant, išvaikyta. O teisinio mąstymo marazmas turbūt būtų didžiausias tas, kad o kągi, kokią pirmą, va, per tūkstantį metų Rusijoje susirinko kartą parlamentas. Priima įstatymus. Kokią pirmą įstatymą priimti? Žmogaus ir piliečio teisų deklaraciją? Caro valdžią priboti? Ne, Pirmasis statomas Rusijos Dūmos istorijoje buvo Tarto arba Jūrevo tada vadinosi Estija Tarto universitete studentam leisti įsisteigti skalbyklą, kad savo rūbus galėtų įsiskalbti. Tai čia pasako viską. Tiesiog kokio lygio reglamentavimas, kad tam, kad studentai įsisteigtų mm, na, skalbyklą kooperatyvą, reikia caro, imperatoriaus ar, ar, ar dūmos leidimo. Pagaliau, na, bent jau priimtų įstatymą, kad visose universitetuose leidžia. Ne, kitokio mąstymo, kad teisė turi veikti visoji valstybei, kitokio mąstymo nepriaugusi. Antroji dūma taip pat, kaip sakant, sublizgėjo tuo, kad ją praminė liaudės tamsybės dūma. Ir, ir tiesą sakant, e, buvo e, dėl ko, galų gale ją, ją septintais metais ir, ir uždarė ir išvaikė. Buvo dėl ko, kad e, pertvarkė rinkimų sistemą ir, ir sakykime, lietuvių dar mažiau tenai, tai dūmai septyni, tai, tai, tai buvo jau nebe dešimt. Beje, tose rinkimuose bandė dalyvauti, sakykime, Basanavičius. Tai nepraėjo jis ten tų valstiečių iš valščių rinkimų, nes niekas jo nežino, kas iš čia toks. Ne, ne, ne tai, kad dūmo neatsidūrė, ten net iki gubernijos suvažiavimo nenukeliavo. O ir kiti, jei pažiūrėti, na gerai, kas čia iš tokių garsesnių žmonių e, buvo, mano minėtas Martynas Yčias, taip jisai dūmose sukosi, sukosi gana gerai. E, Kuzma, e, garsus gydytojas, jisai buvo išrinktas. E, prie kadetų buvo prisišlėjęs e, Leonas, taip pat na, ir teisės, ir, ir, ir mokslė žinomas advokatas e, Bulota prie, prie Berots Trudavyko, jisai ten pris, prisidėjęs. Na, na ir tiek. Nepasakysiu, kad čia jie partijų lyderiai, nepasakysiu, kad labai įspūdingi politikai ir vėliau jų karjeros, na, nuėjo visi ten savo profesinės rytise darbuotis. Na, Yčas taip prisidarbavo su banku ir kažkur dingusiais kreditais iš to banko, kad po to ten keliolika metų tarpukario Lietuvoje bilinėjasi, kol, kol visiems atsibodo ir senatis suėjo ir, ir jau ten tų, dėl tų pinigų niekam jau taip neskaudėjo. Žodžiu, visi pasižymėjo, pasižymėjo savotiškai. Bandyti atstovauti lietuvybę, to, tose irgi buvo gana sunku. Mm, na, jau mano minėtas Kuzma, Kuzma jisai pabandė, tiesiog pabandė pats pačius kairiausius pakalbėti, kad gerai gal būtų, jog Rusija mm, būtų bent jau federacinė valstybė. Tai jį vienu štašnekas išmetė iš frakcijos ir, ir tuo jo, jo klausimo kelimas buvo, buvo užbaigtas. E, žodžiu, nelabai kaip veikia, diskreditacijos buvo daug, nes Dūma rytosi tokio, žinot, viešų skandalų keliu. Na, vien jau tai, kad ten ministras pirmininką įžeidžia, ten stolypina, tas ateina į dvikovą iškviečia. Na, tai ar, ar, ar dūmai tokie dalykai vykti turi. E, skandalai, kad ten koks Puriškievičius antisemitas kažką pasako, ten jam atsako. E, vieni ant kitų švilpia ir, ir, ir daugiau diskreditacijos negu, negu kad e, politinės kultūros formavimo. Na, o na, jau ta <laughs> irgi Rusijos dūmos istorija tik susirinko antrą dūmą pirmą dieną. Vienas deputatas išėjo po atidarimo, o šalia turgus. Na, nesusilaikė žmogus, ėmė ir paršiuką pavogė. Tai matyt, čia, kaip sakant, su tuo puikiu pavyzdžiu būtų ir galima baigti Mm, visas kalbas apie iki 17 metų demokratiją Rusijai. Buvo žaidimas demokratija, buvo demokratijos iškamša, e, buvo kažkoks tarsi bandymas apgaudinėti politinius aktyvistus, o demokratijos juolap tokios, kurią mokytųsi, kurį leistų formuotis partijam, politiniam lyderiam, viešom politiniam diskusijam, jos nebuvo nei kvapo. Ir e, tiesą sakant, taip, caro valdžios administracinis, na, toksai smulkmeniškas visko reglamentavimas, visko draudimas, visko persekėjimas, jisai baigėsi, baigėsi po šeštų metų, apsiramina. 12 metais net e, Romanovo dinastijos jubiliejus, 300 metų Romanovo dinastijai, tai tą progą paskelbė plačią amnestiją. Visus leidžia, kas užsienį išbėgė grįžti iš kalėjimo paleidžia, nustoja tiesiog terrorizuoti. Bet pasakyti, kad e, lietuviai tuometiniai Lietuvoje jautė save Rusijos imperijos piliečiais, na, yra gana sunku. Tam tikrų sentimentų būtų. Turiu omeny tai, kad prasidėjus pirmam pasauliniam karui, lietuviai nenubėgo pas vokiečius su, su duona ir druska. Vis tik pasirenka Rusijos imperijos pusę. Bet e, greta to kol nebus autonomijos, kol nebus konstitucijos, kol nebus Lietu, Lietuvoje administracija lietuviška, apie jokį normalesnį sugyvenimą su Rusijos imperija negalėjo būti ir šnekų. Ir tokių nuoširdžių Romanovo gerbėjų Lietuvoje, monarchistų ar dar kokių nors e, partijų, kaip ir ypatingų konservatorių, aptikti beveik ir neįmanoma. O beje, e, pirma rašto seminarinė užduotis ir bus pažiūrėti Lietuvos politinių partijų programas, panagrinėti jas ir padaryti išvadas, tas išvadas padaręs parašyti ir atsiųsti jas man, apie tai, kokiogi tipo buvo šitos partijos, jeigu žiūrėti jas iš šių laikų. Tai tiek e, šiam kartui, dėkoju. Sekanti paskaita bus skirta pirmajam pasauliniam karui ir jo poveikiu Lietuvai. Dėkui.